Leson 6 Lesson 6 Dialogue Thomas meets Marie on his way to work Listen Ki sa k anba bra w la a? Zouti m ap pote. M pral fè yon ti travay kay Anita a. Kisa ou pral fè pou li? Yon tab ak kèk chèz. E ou menm, sa w ap fè kounye a? M pral chèche yon moulen kay sè m pou m moulen yon ti kafe. Now, repeat the dialogue sentence by sentence after the model. Ki sak anba bra ou la? Ki sak anba bra ou la? Zouti m m ap pote. Zouti m m ap pote. M pral fè yon ti travay kay Anita m pral fè yon ti travay kay Anita a. Kisa ou pral fè pou li? Kisa ou pral fè pou li? Yon tab ak kèk chèz. Yon tab ak kèk chèz. E ou menm? Sa w ap fè? kounye a? E ou menm, sa w ap fè kounye a? M pral chèche yon moulen kay sè m pou m moulen yon ti kafe. M pral chèche yon moulen kay sè m pou m moulen yon ti kafe.